بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين La revelación de este libro, el Corán, proviene sin duda alguna del Señor de toda la creación. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ¿O acaso dicen los idólatras de la Meca que Muhammad se lo ha inventado? No es así. El Corán es la verdad procedente de tu Señor, oh Muhammad, para que adviertas a un pueblo que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون Allah es quien creó los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos en seis días y después se asentó sobre el trono. No tienen ningún protector ni intercesor excepto él. ¿Acaso no reflexionan? يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون Controla todos los asuntos de sus criaturas y hace que los ángeles desciendan con sus decretos y mandatos del cielo a la tierra y regresen a él en un solo día, equivalente a mil años de los suyos. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم Ese es Allah, el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, el poderoso, el misericordioso. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين Él es quien ha perfeccionado todo lo que ha creado y originó la creación del hombre a partir del barro. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين Después creó a su descendencia de la esencia de una insignificante cantidad de líquido, semen. ثم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Luego dio forma y le insufló el alma y les concedió el oído, la vista y la razón. Mas poco es lo que agradecen. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Y dicen quienes rechazan la verdad Cuando hayamos desaparecido bajo la tierra, convertidos en polvo, ¿seremos creados de nuevo? Ciertamente, no creen en el encuentro con su Señor, el día de la resurrección. Diles, oh Muhammad, el ángel de la muerte encargado de tomar sus almas los hará perecer y después retornarán a su Señor para ser juzgados. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون Si vieras cuando los pecadores que rechazan la verdad bajen la cabeza ante su Señor el día de la resurrección y digan: Señor, hemos visto la verdad que negábamos y hemos oído de ti que lo que trajeron los profetas era cierto. Devuélvenos pues a la vida terrenal para que actuemos con rectitud, ya que ahora estamos convencidos. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Y si hubiéramos querido los habríamos guiado a todos pero debe cumplirse mi palabra de que llenaré el infierno juntamente de jin y de hombres فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Y se les dirá a quienes entren en el infierno sufran el castigo por haber olvidado el encuentro de este día pues así como lo olvidaron nosotros los dejaremos olvidados en el fuego sufran pues el castigo eterno por lo que hicieron ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Quienes verdaderamente creen en nuestras aleyas son aquellos que cuando se les recitan caen postrados glorifican a su Señor con alabanzas y no son altivos تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Esos que abandonan sus lechos para invocar a su Señor temiendo su castigo y anhelando su misericordia y dan en caridad de lo que les hemos proveído. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون Nadie sabe la felicidad que les ha sido reservada a los creyentes como recompensa por sus acciones. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ¿Acaso pueden compararse los creyentes con los rebeldes que se han negado a obedecer a Allah? No, no pueden compararse. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del paraíso como recompensa por lo que hicieron. واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Mas quienes se hayan rebelado contra Allah habitarán en el fuego. Cada vez que intenten salir, serán devueltos a él y se les dirá: sufran el castigo del fuego que negaban en la vida terrenal. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون Y haremos que sufran un castigo menor en esta vida antes del gran castigo del fuego en la otra para que tal vez así regresen a la fe ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le exhorta con las aleyas de su Señor y luego se aleja de ellas. Ciertamente castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل Y concedimos el libro la Torá a Moisés. No tengas dudas, oh Muhammad, sobre tu encuentro con él durante la noche de tu ascensión a los cielos. E hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون E hicimos que de entre ellos hubiese líderes que guiaran a su pueblo según nuestro mandato por haber sido pacientes y haber creído firmemente en las pruebas de nuestro poder y unicidad. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون En verdad, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre los que discrepaban. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ¿Acaso no les sirve como evidencia ver cuántas generaciones destruimos antes que ellos cuando pasan por delante de donde habitaron ciertamente en ello hay pruebas de nuestro poder no escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Allah أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ¿Acaso no ven que llevamos el agua hacia una tierra árida y que hacemos que broten en ella cultivos de los que comen ellos y sus rebaños? ¿Es que no ven que Allah tiene poder para resucitar a los muertos? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين Y quienes rechazan la verdad preguntan a los creyentes en torno de burla ¿Cuándo seremos juzgados si son veraces? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون Diles, oh Muhammad, el día del juicio de nada les servirá creer. Entonces, a quienes hayan rechazado antes la verdad, y no se les concederá otro plazo de tiempo. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Apártate, pues, de ellos, oh Muhammad, y espera que les llegue su castigo. Ellos esperan que te suceda cualquier desgracia.